uguhagarika intambara no gukura imigwi igwana mu gihugu cya Kongo nka bimwe mu byafundikiwe mu nama yahuje ibihugu bihurikiye muri EAC no muri SADC yabereye Tanzania ngo biragoye gushyira mu ngiro Pascal Niyo nizigiye yabivuga sigura ko bigoye kuko igihugu cyose gifise inyungu zacyo kitashaka gutakaza leta irakwiye kwiga neza igihe gikwiye kugira ngo basohore umwimbu baba barabitse kugira bifashe abaguzi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi abuko abivuze inyuma y'imyidogo y'abaguzi bidogira ikigo anagesa cyagurishije intete z'ibigori cyari carabitse mu gihe ibindi biriko birera ibice bituma haba ingorane ku masoko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha bakoze mu mugambi wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ataco washitse ko avuga ko agiye gutohoza uburyo byatwaye kuko ngo abononye uwo mugambi batumye abanyagihugu bagira inzara ngibyo bikuru bikuru bigize hano makuru mu kanyisase nido nido arafansi kugimana ari mu buhinga bw'ivyuma Clovis niyo nkuru ndasuye kubikaza Isanganiro ngo biragoye gushyira mu ngiro umwihwezo wa Pascal Niyonizigiye umugisha muri kaminuza y'u Burundi mu bijyanye na politike n'imigenderanire y'ibihugu asigura ko igihugu cyose gifise inyungu zaco kidashaka gutakaza akabona ko gikenewe ariko leta ya Kinshasa yorondera inzira y'ibiganiro bakumva kumvikana n'abo bagwana kugira ngo intambara ziri muri ico gihugu zihagarare tumukurikire muri ano majwi yegeranijwe na Lidi Gahimbara erega ibyabaye Dar es Salaam ejo bundi inama y'ibihugu muri Afrika y'ubuseruko na Afrika y'ubumanuko amajambo bavuze ni meza cyane mugabo ega si ubwa mbere avugwa inama zose zaba amavugwa amajambo beza mugabo amajambo murazi ko abanyepolitike barazi kuvuga amajambo mugabo ingendo yabo ikaba iyindi iyo niyo ngorane dufise cyane muri iyi ntara yacu byaba ibihugu byo muri eyase byaba ibyo muri sadeke kenshi bipfa kuvuga ntibiba byumvikanye neza kuko turabona ko igihugu cyose kirafise inyungu zacu kigerageza kuryama ko ni nacyo gituma yase yananiwe sadeki ikananirwa kubera ntibumvikana nicyo gituma ubona bari banavuze yuko bahagarika ingwano ariko ubu turabye amakuru ariko aravuga avuga yuko wamuhari wagumutse ku ntwaro yo y'Ikinshasa umaze gufata nyabibwe nyabibwe n'igisagara kiri ku birometero mirongo irindwi uvuye i bukavu ni ukuvuga ko bariko baramanuka Abakatolika abaporoti turazi yuko n'uyu mukaridinari akomeye cyane w'ikinshasa ambongo yatanguye igikorwa gikomeye cyane igikorwa tuvuga ko ari icyo gushyira mu ngiro ivyo papa francis yasabye kugira iryango ihere naha muri kongo rero ntibohibagire abantu bariko barapfa abantu bariko batutwabo bayerera ivyo ni ibintu bikwiye guhagarara ingwano nawe yereye ntihaja kuganira abantu bumvikana haraganira bankana nibo bashika ku kintu kibafasha bose kandi ugiye kuganira si ukuvuga ngo werekanye yuko atanga uvugira ahubwo ubuze ubwenge ni nacyo gituma ubu abantu bose babona kure muri kongo bavuga ati emwe yemwe gerageza mwumvikana tuve muri politike tuje mu makuru ajyanye n'imibano umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha abakoze mu mugambi guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ataco washitse ko umugambi wari ugenewe kuvomera imirima makomine akunda kubonekamwo ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe avuga ko agiye gutohoza uburyo byatwaye kuko abononye umugambi batunga abanyagihugu bagira inzara baramatari w'intara Kirundo asaba abahinga gufasha mu gukosora ibitagenze neza imirima ivomegwe yabishikirije kuri uyu wa kabiri muri komine bugabira mu bikorwa byo kugarukira ku miryango yahuye n'ikibazo cy'indagurika ry'ibihe yo mu makomine atatu ari mu ntara ya kirundo mu kirundo n'inkuru tubaza anyese ntawe imiryango irenga ibihumbi mirongo ibiri n'ibiri yo mu mitumba imwe imwe ya zone gisenyi na gatare muri komine busoni n'iyo muri zone kigoma na kigina muri komine bugabira hamwe n'iyindi yo muri zone cewe yo muri komine kirundo n'iyo itashoboye kuronka umwimbu w'ibigori n'ibiharage kubera ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe nk'uko bishikirizwa na buramatari w'intara ya kirundo generali segasago vigitori aho asaba abahinga gufasha mu gukosora bitagenze neza mu mugambi wo kuvomera imirima gutyo bahangane n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe tugasaba abahinga yuko bozofasha kugira uburyo bwakoreshejwe ntibugende imfagusa iyo miryango yarongejwe imfashanyo n'umuryango w'umukuru w'igihugu umuryango umwe umwe ukaba wahawe hanyuma izo mboga zeze ucushora ahandi mu bisagara batarima ugaca nk'amahera yo gucugura ifu amahera y'icugura aka avuye he muri za mboga ku bijyanye n'umugambi wari ugenewe kuvomera imirima mu makomine akunda kwibonekezamo ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe umukuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha abakoze uwo mugambi wo kuvomera imirima ataco washitse ko akavuga ko vuba agiye gukora amatohoza y'uburyo vyatwaye kuko abononye uwo mugambi bafatwa nk'abamenja batumye abanyagihugu bagira inzara ngiye kuraba amahera ari ingena ngana abayariye tuzobonana kwe ubu nta byo gusina bikirimo w'igihugu cy'u Burundi akaba yahamagaye abemera imana bari ngaho muri icyo kibanza basengere mirima yo mu ntara ya kirundo gutyo bongere kurima bimbure mu kirundo anyesi ntawe ku bwa radiyo isanganiro arakoze hanyese ntawe mpagaze leta irakwiye kwiga neza igihe gikwiye kugira ngo basohore umwimbu baba barabitse kugira bifashe abaguzi bivuga n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi abuko inyuma y'imyidogo y'abaguzi bidogira Kigo anagesa cagurishije intete z'ibigori cyari carabitse mu gihe ibindi biri ko birera ibice bituma haba ingorane ku masoko nuweri inkuru nziza asaba leta gushinga igiciro gikwiye gukoreshwa ku isoko kugira umuguzi wese abyifuza kuza ashobore ah, kubigura ku giciro kitavuna ishyirahamwe ry'abaguzi babuko rigize iminsi yumva imyidogo y'abaguzi yerekeye igurishwa ry'intete z'ibigori zari zabiswe mu kigega anagesa iryo gurishwa ry'ibigori rero baravuga ko ryatanguye mu gihe ibindi bigori biriko birera hanyuma baca babitanga ku giciro giciriritse kandi ni byiza mugabo bigaca bituma abantu babiniganira hanyuma bigaca bigenda ku isoko bihuriraho n'ibindi vyavuye ahandi bimbuye uh, bigaca bituma haba ingorane ku masoko muri yavuko twibaza yuko nivyo anagesangira ntashobora kumenyera neza ibintu vy'itunganyo vy'ivyo urudandazwa mugabo uko tubibona nuko bari bakwiye kwiga neza igihe gikwiye kugira ngo basohore uwo mwimbu baba barabitse kuko bagiye kusohora ruke ibindi vyeze nta nico babe bigifashije abaguzi uh, hariho amezi rero tuzi intete z'ibigori zadugije igiciro cyane uh, eh, aho niho bari bakwiye kuba basohoye izo ntete kugira ngo abaguzi bazironke igiciro kibaye hanyuma ko basanze baraba igiciro bazitanze ko bari bakwiye no kuraba uh, eh, abashikiranganje kuraba igiciro noneho kiza gukoreshwa isoko kuko usanga Abo bagenda kubirangura bigura ari byinshi bashashinga ibiciro bigombiye ku isoko ugasanga ico abana gisari yarondeye kugira ifasha abaguzi giciye kigenda hegirire kubera baca bashika baduza ibiciro kandi eh, babironse ku giciro kizwi tomba rero kubizomera bizomera nk'uko biriko biramera ubu hadiyo isanganiro hano makuru twateguriye arabandanya gutinya gutanga amakuru ku bijyanye n'abakoresha badatekaniza kazoza abakozi bituma abamenyesha amakuru batoroherwa iyo bari kubararondera amakuru canke bahimiriza abakozi n'abakoresha ku bijyanye n'akamaro ko gutekaniza kazoza ibyo biri mu ntambamyi zashikirijwe n'abamenyesha amakuru bakarihirijwe ubwenge n'ikigo cy'igihugu kijijwe ibyo gutekaniza kazoza abakozi inSS mu nama yo kurabira hamwe uko ibyo gutekaniza kazoza abakozi byifashe kuva aho abamenyesha amakuru makuru barungikiye ku kivi ku bwa Emmanuel Miburo umuyobozi mukuru wa NSS amakuru nkayo yatangwa mu ibanga umuyobozi mukuru wa NSS agahumuriza abakozi ko batotinya gutanga amakuru kuneze yabo Omer Nduwayo muri iyo nama abamenyeshamakuru barungitswe n'ihigo UNSS ku kivi bavuga intambamye nyinshi n'iz'uburyo zidasigaye inyuma kubura uburyo bwo gushika aho dukura amakuru canke iyo tugiye gutora amakuru umukoresha kenshi akatwima amakuru akavuga yuko tugiye kugira perereza nitujejwe ikintu na kimwe aba yibaza yuko abamenyeshamakuru ako kazi sakiwabo n'akazi ka UNSS reka mfatire ku rugero rw'abagwizatunga umubajije mbega bajya abakozi bawe ko twumva harimo batatu canke batanu basanzwe ari bo bakurikiranwa mu mategeko y'ivy'akazi nk'uko kabisaba bafise contrat bategekanyirizwa kazoza byose babitunganije ariko kaba ufise abakozi mirongo ibiri none bigenda gute abo bandi ntibajemwo hari igihe rimwe na rimwe umuntu atega ubwoba abandi nabo uruhande rw'aba baba bari mu nzego ariko usanga kabisa barikomeje niyo mvugo y'uno munsi igezweho ati burya urazi icyo ndi niyo mpamvu rero uca usanga bigoye ko umuntu ashobora kuronka amakuru vyoroshe ku kijanye n'uburyo Emmanuel Miburo umuyobozi mukuru w'ikigo YNSS yemera ko bazoguma hafi amenyesha dukeshamakuru ku uburyo turabizi ariko kuba dutanguye gukorana babariye yuko twohava tubesha tubuze yuko by'ukuri mu bibazo mufise bisaba uburyo yuko hari ikintu kidasanzwe tuzohava dukora ariko hari ico twemeye kameme ko tuvuga ati ibikorwa byanyu turabibona kandi turazi ko gushiramwo akigoro kenshi twavuze dufatanyije n'abarongoye kirya kigo kibakurikirana ko tuzoguma tugerageza natwe kurondeza ari mu muri inesese canke ahandi kugira turabe ko n'imiburi n'imiburiburi ku mwaka hari n'ikintu na gitoya twoza turakora nayo ku bakozi batubahuka gutanga amakuru batinya kugiriranira ingorane n'abakoresha babo arabahumuriza ibyo turazi ko biriho hariho abakoresha bamwe bamwe unahirahiye ukanabibaza ashobora guca akwirukana ariko iyo biroroshe uburyo tubikora umukozi acaza muri inesese canke urongoye igisata ca inesese mu ntara akamubarira nuba yuko iyo amaze kumubarira kutubarira twebwe duca tugenda nk'abagiye mu igwendura muri control atana kimwe gishobora no kumwereka yuko hari uwaje kutubarira ariko twebwe icyo turondera tuba tukizi afatiye ku rugero abakozi n'abakoresha ikigo INSS cegera basigaye batahura ko ko guteganiriza akazoza ari ngirakamaro uwo muyobozi arashima ko intererano y’abamenyeshamakuru ari ntangire muri icyo gisata arakoze Omer Nduwayo tsimbatazo no kugururira umuryango isoko mpuzamakungu gisata cy'ubuhinga mvabwenge ku gihugu cy'u Burundi niyo ntumbero nyamukuru y'inyigisho zatanzwe n'ikigo ndangakaranga cy'abafaransa mu mugambi Burundi en création nkuko byashikijwe na Mathilde Fort wasozegwa uwo mugambi kuri uyu wa kabiri ugwaruka rushika 69 ruva mu bisata bitanu bitandukanye by'ubuhinga mvabwenge no bakwirakiranye izo nyigisho muri aya mezi arenganye abakurikiranye izo nyigisho barashimishwa n'ubumenyi baronse ku ruhande rw'ubusere ubuserukizi bw'ubufaransa mu Burundi ngo bagiye kubandanya bashigikira imigambi yo muri ico gisata mu Burundi Ido nido na Stella ndayishimiye nkuko bishikirizwa na Mathilde Fort ajejwe umugambi Burundi en création ushigikiye ugwaruka rungana na 69 rukoresha ubuhinga mvabwenge mu bijanye n'intambo ugukina mareresi ugutwenza n'ibindi intumbero y'izo nyigisho ni ugukurikirana no kwigisha ugwaruka rufise ingabirano n'ubuhinga mvabwenge ngo bigiraho bibashikanye bitandukanye intumbero y'uwo mugambi irumvikana cyane kandi n’ingirakamaro ishingiye ahanini ku gukora ibintu bishasha gutanga amahugurwa y'ingene bikorwa hamwe no gutuma bishikira benshi bashoboka gukurikirana no kwigisha urwaruka rufise ingabirano rwo ngaha mu burundi bikaboneka ko bafise ico bazi maze bagakora kinyamwuga ubuhinga mvabwenge le métier d'artiste au Burundi gateka era kirisita umwe mu bakurikiranye izo nyigisho amenyesha ko ibyo yize mu bijanye no gutamba byamufashije kwiyubura muri iyo ngabire yiwe no mu bikurikira inyuma ya farumasi ku ruhande rw'ubuserukizi bw'ubufaransa bwatanze uburyo ngo izo nyigisho n'inkenegwa kugwaruka rufise ingabirano akamenyesha kandi ko ubuserukizi buzobandanya bushigikira imigambi yo muri ico gisata eh, ubwa mbere bwo ni ingabirano nshasha z'abarundi izo ngabirano rero nshasha hari ziba ziri mu burere bwa kure bikazigora cyane kwimenyekanisha izo ngabirano nshasha rero ziri hirya no hino kwa zonyene zikwiriye gushyirwa hamwe zikubakirwa nani zikigishwa inyene zokora kinyamwuga maze zikagira kure ubuserukizi buzovugana n'ubushikiranganji inyene vyokogwa ubundi turahimbawe no kuba twarakurikiranye urwaruka rw'uburundi ihangiro ryacu ni uburyo bwabidukundira nuko twobandanya dushigikira karanga n'ubuvumbuzi by’ibikorwa mvabwenge ubwo rwaruka ruzobandanya kunonosora ibijanye n'ubuhinga mvabwenge mu gihugu ca Senegal no mu gihugu ca Burkina Faso nkuko vyamenyeshejwe n'ujejwe uwo mugambi vuga undemeshe bucana yandi y'imvugo iremesha kuri uyu wa gatatu niyo kugwanya imvugo z'ibugwanko hakoreshejwe imbuga ngurukana bumenyi bigakorwa n'abafise abantu benshi babakurikira abakoresha izo mbuga mu gukwiragiza imvugo z'ibugwanko nuko ariko baba bameze canke bemeye gukoreshwa n'abandi nkuko bisigurwa n'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba ashere niyo nizigiye muhinga mu burongozi akaba anakoresha izo mbuga hwaniro ati izo mvugo ziravangura abantu nayo abanyagihugu muri komine Kayanza babona ko izo mvugo zityozanya bemeza ko bakurikirana izo mbuga ngurukana bumenyi n'andi mvugo iremesha na Mireille Kanyanya bamwe muri abo banyagihugu bo ku mutumba Musave commune Kayanza bavuga ko kuri izo mbuga ngurukana bumenyi abatyozanya mbere bakanabesha ngo nta ni rurimwo ku mbuga turakunze nyine gusoma inkuru zitari nke gikunze kuba na politike aho usanga bari mu mugambwe ubu bacyoza abari mu wundi ku kumbure bakanabesha ku byo bawe ko barandika uri kurabikurikirana mujya usanga atarufasoni biriko biratanga kuri ba bantu tudasangije ubwoko ko barahari usanga njyewe nimba umubanyi wanjye ari umutusi cyangwa nanjye ndi umuhutu hariho uba ufise ukuntu abyakira genda akunda gusoma kuri facebook ugasanga bariko baravuga nk'ibintu byo gukumira ngo bariko barakumira ubwoko ku bitari byo ashera niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi akaba anakoresha imbuga hwaniro ashira mu migwi itatu abakwiragiza imvugo zibibugwanko hariho ababa isoko ah, z'imvugo nk'izo kubera ariko bameze kubera ariko babyumva n'abantu bafise ishavu bafise abantu banka n'abantu kumbure bafise ibintu bakorewe bikibateye umubabaro ivyo bigatuma rero bashobora kuvuga izo mvugo bibavuye ko bonyene mugabo hariho n'abandi bashobora kubikora novuga nk'abakoreshejwe Eh, naho bigoye kumenya neza uwo muntu aba ariko arabikora uwo ari we ariko birashobora kubaho umuntu bakamuhemba amafaranga washaka nk'aba baba bafite abantu benshi babakurikirana ariko ikindi nibaza gishoboka ni uko umuntu ashobora kubikora kugira ngo aronke abamukurikirana benshi abanyagihugu bo muri komine kayanza bakibaza ko intumbero yamwe n'abo bantu bakwiragiza izo mvugo ziba ibigwanko ari ugusubiza uburundi muri kahise kabi bafise intumbero kugira ngo basambure imitima y'abenegihugu baba intumbero yo kugira badusubize mu kaga k'intambara karacyantambara ariko kugaruka mu Burundi baba intumbero nyene kudushwanisha ko hari utavyakira nk'uko yabyumvise Silvestre Nsaguye umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine Kayanza atukwiragije imvugo zibibugwanko akurikiranwa na benshi ayovya benshi iyo rero umuntu eh, amaze gukurikiranwa n'abantu benshi kandi akavuga ibintu bitameze neza akavuga ibintu bishobora kuyobya murumva ko abashobora kuyoba bashobora kuba benshi inkurikizi nk'uko umuhinga abandanya bivuga ngo ni uko abantu bicamo imigwi bimaze iminsi iyo migwi ikagiriranira nabi inkurikizi zishobora kuba ni uko ntibibavanguramo nk'abantu bavuga ngo ntitubone ibintu kumwe gusa bibavangura mu buryo bwo kubagira abantu bahanganye bankana washaka bamwe biteze ko abandi babagirira nabi abandi bavuga bati aba ni abansi bacu iyo ni inkurikizi mbi cyane akabona ko hogira abaja barasukamwo mabisi kuri mwe n'izo mbuga bene zo bakamenya ko zishobora kugagwa mbere bakanakurikiranwa bagahanwa